Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, današnjem skupu stvoritelj nebesa i zemlje u plemenitoj knjizi kaže Ja ejuhalladine amanu ovi koji vjerujete Iza nudije li salati mi jeumil džumuati kada se na namaz na džumu namaz pozovete petkom fes'au ila zikri Allahi wazarul bay'a ostavite kupoprodaju i pođite namaz da obavite. Zalikum khairul lekum in kuntum ta'lamun to vam je bolje ako znate. Allahovom odredbom danas je osvanuo tako lijep dan A poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže "Khairu yawmin talaat fihi ash-shamsu." Najbolji dan u kome se pojavilo sunce, u kome je progrijalo, izašlo sunce je jeumul džumuati, petak. Fihi khuliqa Adam. u njemu je stvoren Adem a.s. U njemu je uveden u džennet, u njemu je izveden iz dženneta. وَفِيهِ taqumu سَاعَ I u njemu će nastupiti sudnji dan. Ovo je veliki dan. Najbolji dan u sedmici. Pa je na arapskom petak jeumul džumu'a. A džuma namaz salatul džumu'a od glagola džema'a što znači sakupiti, sabrati. Ovo je dan u kome se sakupljamo da svoje znanje o vjeri proširujemo, da se disciplini i redu učimo, da čistoću tijela i duše postižemo, da veliku nagradu zbog dolaska na džumu namaz postignemo, jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže namaz do namaza wal džumu'atu ila džumu'ati i džuma do džume wa ramadanu ila ramadane i ramazan do ramazana mukeffiratun lima bejne hunne i dađtuni betil kebair eliminišu grijehe subhanallah postiže se dakle njima čišćenje grijeha ukoliko se izbjegnu veliki grijesi Dolazak na džumu ima za cilj da vjernik bude u toku sa aktuelnim zbivanjima koja se tiču muslimana, ali u isto vrijeme da obnavljaju svoje znanje i da stiču nova znanja o moralnim vrlinama kojima svaki vjernik i vjernica trebaju biti okićeni na svom dunjalučkom životu ukoliko žele da postignu hajr, dobro i ovoga i budućeg svijeta. Od ovog glagola džema'a je i džamija. Mjesto koje nas okuplja. I zato boravak u džamiji i dolazak u džamiju treba da ima posebno mjesto u našim srcima. Da onaj ko postigne čistoću, ko se lijepo abdesti kod svoje kuće, pa krene u džamiju u prvom času, dakle što ranije, i klanja dva rekiata tehijetul mesđida i spominje Allaha, pa u džamiji uči Kur'an, obraća, mu se, obraća se Allahu iskrenim pokajanjem, teubom i istigfarom, moli Allaha za oprost svojih grijeha, imaće zato veliku nagradu. U prvom sahatu ko dođe imaće nagradu kao da je zaklao devu. Pa onda što god kasnije kravu, pa ovna. I na kraju, kao ko dođe kad već mujezin uči ezan, kao da je žrtvovao jaje kokošije. Ali je vrlo bitan jedan segment o kojem želim danas da progovorim, o čemu je vrlo značajno da vodimo računa, da bismo postigli vrijednost džume, jeste da ne činimo ništa petkom prije dolaska u džamiju i za vrijeme boravka na džumi što bi uzrokovalo umanjenje ove velike nagrade. Draga braćo, naučili smo da je miftahu salati at tuhur ključ namaza je čistoća. Da bismo pristupili namazu potrebno je da se abdestimo, a petkom je posebno vrijedno da se okupamo i da tjelesno čisti u čistoj odjeći dođemo džumu namaz obaviti. I zadivio me jedan slučaj koji sam nedavno vidio, a čini mi se da ima više naših muslimana koji se bave određenim fizičkim aktivnostima, da su dolazeći u džamiju ponijeli sa sobom nove čiste čarape, i kada abdest uzmu da obuku nove čarape što je izuzetno lijepo da ne bi ničim uznemiravali vjernike pored sebe zato poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozorava da onaj ko konzumira ko jede bijeli luk ili crveni luk ili prasu u periodu nemalo nakon što je to jeo da ne dolazi u džamiju da zadahom i svojih usta i neprijatnim mirisom ne uznemirava džematlije u džami. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao neutrališite njihovo djelovanje kuhanjem. Ili ko to upotrebljava, neka upotrebljava u vremenu kada ima dosta perioda između jednog namaza do drugog i da konzumiranjem još određene vrste hrane neutrališe to djelovanje. I posebno za džumu. Poslanik alaihi salatu wasalam upozorava ako neko od vas upozori onoga pored sebe i kaže mu šuti, već je učinio besmislicu. Ko uzme kamen, učinio je besmislicu, ako učini besmislicu, izgubio je vrijednost džume. Džume. Čuli smo da se zna dogoditi da se neko za vrijeme dok imam govori na hutbi javi na telefon. Jer iskušenje našeg vremena jeste što mnogi ne izgase telefone ili ne isključe tonove da za vrijeme džume ne smije se ništa progovoriti niti onoga pored sebe upozoriti. Jer kad dolaze džematlije u džamiju, meleki zapisuju svakoga ko dođe. Do momenta kada se imam propne na minber. Onog momenta kada imam počne držati hutbu i meleki napuštaju taj dio i slušaju imama dok drži hutbu. I za vrijeme džume, dakle, ne bi trebalo da bude apsolutno nikakvog govora. Nikakvog upozoravanja niti bavljenja bilo čime što će nas odvratiti od slušanja hutbe da se okoristimo onim što ćemo čuti i da na taj način sedmično napunimo svoje imanske baterije i da do naredne džume s Allahovom pomoći budemo što odlučniji na putu hajra i zato je bitno da o ovim detaljima progovorimo kako bi naš boravak u džamiji za nas pojedinačno bio ugodan i lijep, ali da vodimo računa da nikoga ne uznemiravamo pored sebe, nego da s Allahovom pomoći učeći se disciplini naučimo da naš dolazak u džamiju svakodnevni na namaze uči nas upravo da stajući u safove, pogledajte kako se mi lijepo poredamo u safovima. To je disciplina i red. Da pratimo imama, kada on kaže Allahu Ekbar, da mi za njim Allahu Ekbar i pratimo ga kako god on čini određene dijelove ruku, mi tek idemo za njim na ruku. I učimo se disciplini. Šta se dogodilo? Šta se dogodilo? primjećujemo, i to insan kada analizira muslimane u cijelom svijetu, pored toga što imamo sedmično džumu, pored toga što imamo svakodnevno namaze, desilo se da smo još uvijek u formi, ali da nismo shvatili suštinu. A to je da mlađi trebaju poštivati starije, da se ulema i predvodnici trebaju poštovati da trebamo ono što je negativno sa Allahovom pomoći se udruživati da to popravljamo da je džamija mjesto koje je za nas važnije da se izgradi u jednom naselju prije nego što je vrijedno izgraditi svoj lični dom zbog njene ogromne uloge zato što dijete koje prođe kroz mekteb istinski kroz džamiju koje nauči kuransko pismo, koje zna učiti Kur'an, koje zna i vjeruje u jednog Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, što takvo dijete sutra, inša Allahu ta'ala, neće imati problema ni sa alkoholom, ni sa prostitucijom, ni sa krađom, što će takvo dijete biti korisno, kako za sebe lično, tako za svoju porodicu i za džemat i za zajednicu u kojoj živi. U suprotnom, djeca koja ne znaju za džamiju, za mekteb, ne znaju ni šta je tjelesna ni duhovna čistoća, ne znaju kako treba malu ili veliku nuždu izvršiti, a tome nas uči naša lijepa vjera i o tome se uči u džamiji, ne znaju kako treba roditelja poštovati i selamiti prilikom odlaska i prilikom povratka, što tako dijete ne zna poštovati ni učitelje, ni učiteljice, ni profesore, ni profesorice, niti zna kako će svoj život urediti, organizovati, nego danas imamo mnoštvo kriminalaca, imamo mnoštvo nemoralnih osoba i to je naravno bolest koja neće zadesiti samo takve osobe kao pojedince, nego od toga vrlo teške posljednice ima kompletno društvo. Zato je ovaj Mubarek dan petak, je Jeumul Džumu'an, dan sakupljanja, dan džemata i džemat je džema'a od glagola džema'a. To je skup. I ovo je današnji naš skup na kojem se odgajamo da čisteći svoje tijelo i odijelo, čisteći mjesto gdje ćemo klanjati, činimo vrijednu stvar. Činimo pripremu za ono što će inša Allahu ta'ala biti razlogom čišćenja našeg i duhovnog i s Allahovom pomoći formiranja nas kao pojedinaca da budemo dobre, čvrste, odgojene, plemenite, aktivne, pozitivne ličnosti, a eliminisanje svega onoga što je negativno i ružno. Kada insan krene prema džamiji, svakim korakom Allah uzvišeni povećava njegove stepene i svakim novim korakom eliminiše ili čisti ga od grijeha i zato je ovo važno da imamo na umi kada krenemo u džamiju i da vodimo računa da čistoćom svoga tijela a potom čistoćom svoga jezika očiju, ušiju vodimo računa da upravo taj boravak u džamiji dolazak i odlazak ne bude samo pro forme, nego da istinski ostavi pozitivan trag na nama, da smo sa Allahovom pomoći mi te osobe u koje se drugi trebaju ugledati. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama Mi u svojim dovama učimo, dragi Allahu učini, da se na nas bogobojazni ugledaju. Da vide u nama lijep uzor ili primjer. Da ono što govorimo, to i radimo. Jer Allah kaže ja ljudi namenu limete kulune malate faalun. O vjernici zašto govorite ono što ne radite? Ako nas naš lijepi islam uči čistoći, zašto se onda dešava da su muslimani u određenim segmentima neuredni? Ako nam islam ističe vrijednost vremena i Allah se kune vremenom, zašto muslimani ne vode računa o blagodati vremena? Ako nam islam posebnu pažnju posvećuje izvršavanju preuzetih obaveza, da se držimo ugovora i ugovorenih stvari, zašto se dešava danas da ima puno onih koji jedno kažu, obećaju, potpišu, a nakon toga, evo koliko hoćete, imate prevarenih žiranata? Oni koji su na tako ružan način htjeli učiniti nekome dobro, a na kraju svi napravili e, veliki belaj i remećenje međuljudskih odnosa. Zato je važno da kroz džamiju učimo se iskrenosti, istinoljubivosti, čistoći, međusobnoj ljubavi, povjerenju i kada primijetimo kod nekoga negativne osobine, nemojmo odmah skočiti na njega i isticati mu ono što ne valja. Hajmo pronaći jedni kod drugih ono što valja. Pa kroz to lagano približavati i objašnjavati šta je to što ne valja, pa ćemo s Allahovom pomoći svi međusobno pomagati jedni drugima da pobijedimo šeitana koji je otvoreni čovjekov neprijatelj, da pobijedimo naše otvorene neprijatelje koji nam rade o glavi, da pobijedimo svoje strasti, a sve to možemo jedino ako budemo dio džemata. Džema'a, dio zajednice koja je s Allahovom pomoći jaka وَيَدُ اللَّهِ ma'al الْجَمَاعَ a Allahova ruka je sa džematom ili nad džematom Allah je taj koji pomaže džemat koji daje hajr i bereket kroz džemat zato draga vraća od malih nogu šaljimo svoju djecu da uče korisno znanje nakon toga nama je izuzetno drago što imamo puno omladine da se naša omladina odgaja kroz džamiju, jer znajmo da jedna od pojava, i time ćemo završiti ovu današnju hutbu, o kojoj kroz analizu pokušavamo pomoći našoj braći koji idu u džamiju, a to je konzumiranje duhana. U prvoj fazi nije okarakterisana me kruhom, da je to pokuđeno dijelo zbog negativnog i štetnog djelovanja po zdravlje čovjeka. Nego je ulema, kada se po prvi put pojavio duhan, rekla da je mekruh to dijelo zato što smrdi onaj ko konzumira duhan i kada se abdesti ili dođe u saf, što svojim neprijatnim zadahom uznemirava one pored sebe. Pogledajte, dakle, nemojmo činiti ništa što će uznemiravati meleke i što će uznemiravati muslimane pored nas. A kamo li onda, zar će odgovorni musliman raditi nešto što uništava njegovo zdravlje, što uništava njegovi metak i što ezijeti ili uznemirava njegovo komšiju. Bitno je da mi shvatimo da sve ono što je u islamu propisano je radi našeg dobra, radi našeg hajra, radi našeg napretka, i da zbog toga svako od nas, želeći sebi dobro, želeći svojoj porodici i džematu dobro, da se potrudimo da mislimo o hajru, da činimo hajr i da drugima وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ preporučujemo istinu وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ i da jedni drugima preporučujemo strpljenje. Jer nam je na ovom putu strpljenje izuzetno važno i naravno uslov da bismo u svemu ovome uspjeli. Ja molim uzvišnog Allaha da nam podari ljubav prema e, prije svega njemu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ljubav prema džamii ljubav prema muslimanima i ljubav prema hajru ma koje vrste on bio i za kraj draga braćo danas će u svim džamijama na području muftilu katravniškog sakupljati se dobrovoljni prilozi za dovršetak radova na izgradnji islamskog centra u Rijeci Muslimani rijeke su nakon dugo godina i velikih opterećenja i poteškoća što e, realni od strane vlasti, što međusobno neorganizovanosti odgađali izgradnju džamije i centra. Hvala Allahu, sad su otpočeli i grade tako prelijep objekat. U tome im puno pomažu muslimanske zemlje, međutim, stigli su do jedne faze kada se taj dio obećanih radova izvršio, ali je ostalo još da se dovrši i traže podršku muslimana i došli su u muftiluk travnički i dobili obećanje muftije da se danas u svim džamijama na području muftiluka travničkog organizuje Sergija. Mi smo na Kalibunaru osjetili dio njihove solidarnosti jer su baš u završnim radovima na našoj džamiji muslimani rijeke se uključili i podržali izgradnju i ove džamije i centra i to je ljepota tog međusobnog pomaganja i podrške. Zato vas ja pozivam danas da u skladu sa svojim mogućnostima date prilog jer onaj ko, sa, ko učestvuje u izgradnji džamije men bena lillahi mesjiden ko izgradi radi Allaha džamiju ben Allahu lehu bejten fil dženne Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. U drugoj predaji poslanika Ali Selam govori ko izgradi džamiju veličine i čaplje gnjezda. Dakle, ne mora to biti veliko, Važno je da bude iskreno i u skladu sa mogućnostima. Zato Allaha molim da nas učini od onih koji stalno grade džamije, koji učestvuju u njihovim održavanjima, koji dolaze u džamiju radi namaza i koji će inšallahu ta'ala biti obradovani na sudnjem danu zbog učešća u e, takvim pozitivnim i dobrim aktivnostima. Amin. Akulu ma semi'atum wa astagfirullaha l'azime li velekum wa lisa ili muslimi. صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه